أعداؤك ولوا للعدم وبقيت عزيزا وبقيت عزيزا وبقيت عزيزا كالعلم تاريخك شمس تاريخك شمس تاريخك شمس تتجلى بل أنت حياة بل أنت حياة بل أنت حياة للأمم فدعوني أملي فدعوني أملي فدعوني أملي أبياتي وجه النور stvar od koje je ponovo malo ko sačuvan, a to je postavljanje namaza u džematu bez razloža. Nažalost, takvih je jako puno i onda se zapitaju šta je sa našim džematima, što su slabi, što neštima, što sve škripi, a nema ga, nema ga u džematu osim rijetko kad. واجعل أجفاني كالقلم أتراهم سخروا أتراهم سخروا أتراهم سخروا من وجه حر كالشمس حر كالشمس حر كالشمس بلا تهمين Udaljenost od Kur'ana, od njegovog čitanja, njegovog učenja, razmišljanja o njemu, rađenja po njemu i suđenja pred njim. Nema sumnje da su ovo sve stvari koje otupe srce. A najbolja je stvar za povraćanje mehkoće srca, najbolja stvar za povećavanje imana jeste upravo učenje Allahove subhanahu wa ta'ala knjige i njegovog subhanahu wa ta'ala savršenog govora. كم بات يناجي كم بات يناجي كم بات يناجي في عظمي يتحذر دمعي يتحذر دمعي Sljedeća stvar koja je jako opasna, a koja je nažalost jedan od najčešćih razloga za tvrdoću srca, jeste el gibetu wal wal namima wal la'n wal sab wa ja'alu a'rad an nas madadan li kafahati wat tasliya gibet ogovaranje namimet prenošenje tuđih riječi wal je proklinjanje drugih ljudi Wal sab, sovka, uzimanje ljudskih u ljudske časti za predmet ismijavanja i izigravanja. كم سال الدمع كم سال الدمع بها بدمي وكأن بقايا وكأن بقايا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ema bad. Ovom prilikom selam i subrać, znači koji su putem Fartal slušaju i koji su ovde sa nama. I na samom početku da vam javim jednu lijepu vijest, ali us, nju ćemo na kraju. Nju ćemo na kraju, nego ćemo sada preći sa predavanjem na temu Esbabu esbabu kasvati l'kalb uzroci tvrdoće srca jer često puta čovjek kad mu se oduži vrijeme kada postane praktikant islama često puta se desi da rutinski prilazi Allahovoj vjeri i sve to i još puno drugih razloga koje ćemo večeras bi iznila htjela spomenuti utječu na to da srce otvrdi da ne može da ne može prihvatati istinu da ne može da ne može osjetiti slast imana da grijesi postanu mali a da loša dijela postanu mala a da dobra dijela postanu ovaj, nedo, ne, ne, nedokučiva kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam inne fil džesedi mudga zaista u tijelu ima jedan organ iza salahat salahal džesedu kulu kada je taj organ ispravan ispravno je cijelo tijelo wa in fesedet fesedel džesedu kulu a kada se ono pokvari onda se pokvario pokvarilo cijelo tijelo ela wa hiya al qalb zar to nije srce za to nije srce? I zaista, srce je glavni organ kod čovjeka. Od njegove tvrdoće ili mehkoće zavisi, zavisi puno stvari. Ako pogledamo u živote ashaba radijallahu ta'ala anhum, vidjet ćemo kako su njihova srca bila meka. Njihova srca su bila mehka tako da su najmanji grije vidjeli kao brdo uhudu dok su oni koji su dolazili poslije njih velike grijehe gledali poput mušice koja im smeta, stane na nos i on samo mahne rukom da je otjera. To je razlog, znači, tvrdoća, tvrdoća srca. I ja ću bi iznila i tjela spomenuti 50 i 51 stvar koja uzrokuje tvrdoću srca. A opet nasprem ti stvari koje ću ja spomenut, znači suprotno tim stvarima su stvari sa kojima se srce omekšava. Postupi suprotno onome što otvrđuje srce, znači dobit ćeš drugi rezultat, a to je da srce postane, da srce postane mehko. Prva stvar i možda najgora stvar jeste hubu dunja wa alejha min ayi vajhin kane. Ljubav prema dunjaluku ljubav prema dunjaluku i ulaganje truda da se on stekne po bilo kojoj osnovi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je duše stvorio da žive u dženet. Muslimanima je osnova dženet. Zato što je njihov otac, Adem ali selam bio u dženetu. Stvoren je u dženetu. Stvoren je u dženetu. I nad ovaj dunjaluk je došao zbog grijeha koji, koji je počinio da ovaj dunjaluk je došao zbog grijeha koje je počinio i znači dunjaluk je suprotan suprotan dženetu stvoreni smo na ovome dunjaluku samo kao prolaznici zato što kaže vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam et dunja mel'une ovaj svijet je ovaj svijet je proklet i prokleto je wa mel'unetun ma fiha prokleto je sve što je na njemu illa zikri Allahi osim spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala wa ma wala i ono što je vezano za to wal alim wal muta'alim i onaj koji podučava i onaj koji se uči odnosno onaj koji stiče znanje sljedeća stvar sljedeća stvar sljedeća stvar koja utvrđuje srce druga jeste tulul emeli wa nisjan baktetil meut da čovjek ponada se u dužinu svoga života. Da se čovjek ponada u dužinu svoga života i da zaboravi da će mu smrt odjedan put doći. Zatim, treća stvar jeste et-ta'aluk, et-ta'aluk bi gajri Allahi ta'ala. Vezivanje za nekog drugog pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Da se srce čovjeka veže za dunjalog, za žene, za pare, za auta, za različite, za različite druge stvari. Sljedeća stvar, rukubul bahril emani el kazibe. Da se čovjek ukrca na more, na more lažne nade. Da se ukrca na more lažne nade. Sljedeća stvar jeste kesretu neu. Preveliko, predugo spavanje da čovjek izgubi osjećaj za spavanje, pa vidiš ljude kako više nego pola dana nekad provode spavanje, spavajući. I na kraju, da se svi zapitamo, kada toliko odspavamo, kako se osjećamo? Ma teško nam je, teško nam je da jedemo, a kamoli da se posvetimo Allahu subhanahu wa ta'ala i vladetu njemu. Zatim odmah poslije toga dolazi, ili bi možda trebalo to staviti ispred ove stvari, a to je kesretu ta'ami o šarab. Da se mnogo jede i pije. Jer prevelika jelo i preveliko pretjerano jelo i pretjerano piće dovode do, do spavanja. Dovode do spavanja. A samo spavanje, rekli smo kakve ima posljedice. I čovjek, a probali smo to braćo, isto svi, probali smo kada se dobro najedemo na iftaru. Kada se prejedemo, onda je jako teško otići i klanjati teraviju. Još ako hođa oduži, onda je to, onda je to problem. Sljedeća stvar jeste etesvif. Tesvif je došlo od arabske riječi seufe, koja se dodaje na glagole kako bi se kako bi se označila znači radnja za buduće vrijeme seufe ezhebu seufe aktubu u, ići ću ili ću pisati ili tako a te svi znači moglo bi se kod nas prevesti kao odlaganje odlaganje za sutra inšala ja ću to sutra srediti ja ću to sutra urad sutra ću početi da klanjam sutra ću početi da učim, sutra ću početi da hivzam Kur'an, sutra ću ostaviti grije, I sve te, sve te stvari znači jako su loše, jako su loše za srce. Sljedeća stvar zbog čovjek koje srce postane tvrdo jes, jeste ette kasul ani ta'at. Ette kasul ani ta'at to je lijenost u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. I to je braćo i sestre još jedna stvar koja je svojstvena munaficima. Jer munafici kad ustanu da obave namaz, lijeno se dižu. Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Kaže i kada ustanu nama namaz, lijeno se dižu. Lijeno se dižu. Sljedeća stvar jeste eklul haram min al amwal wal at'imati wal ashribe wa ghayriha. Jedenje harama od imetka, od hrane, od pića i tome je slično. I nema sumnje da haram i svaka nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala umrtvljuje srce. Umrtvljuje srce. Sljedeća stvar jeste nisjanu zembil mali. Wa vadru zembi ala zem. Da čovjek zaboravi prošli grije. Da zaboravi prošli grije pa da mu se nakalemi novi grijeh na taj prošli. Jer svaki grijeh kojeg čovjek počini, on zove u drugi grijeh veći od toga. Isto tako dobra dijela. Ako čovjek učini jedno dobro dijelo, iskreno rad Allaha subhanahu wa odmah ga to dijelo vuče da učini drugo dobro dijelo. I to poboljšava, poboljšava rad srca, jel? A ukoliko čovjek učini grije, taj ga grijeh vuče na još gore ružno dijelo. Sljedeća stvar koja je jako opasna, a koja je nažalost razlog, jedan od najčešćih razloga za tvrdoću srca jeste el gibetu wal wal wal la'n wal sab wa ja'lu a'rad an nas madadan kifahati wat tasliya gibet ogovaranje nemimet prenošenje, prenošenje tuđih riječi. Velan je proklinjanje drugih ljudi. Veseb sovka i uzimanje ljudskih u ljudske časti za predmet ismijavanja i izigravanja. Koliko su ove stvari ružne, koliko su ove stvari pogane, svjedoči nam jajet Allah subhanahu wa ta'ala kad kaže povodom ogovaranja e yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fa dumu za neko od vas voli da jede meso mrtvog brata svoga Allah subhanahu wa ta'ala upoređuje jednu od najpoganijih stvari upoređuje sa ovim grijehom što nam govori koliko je ružan i koliko je odvratan Sljedeća stvar zbog koje srd srdi jeste el kezib u el buhtan u el iftira. Sve su ovo braću sinonimi za laž. Laž čovjeku utiče da njegovo srce otupi. Da ne može, da ne može poslije razlikovati istinu od neistine. I znamo, oni ljudi koji previše lažu i sami, i sami povjeruju tu lažu sami povjeruju u tu laž. Sljedeća stvar koja je koja je blizu ovima što smo sad spominjali zadnje je esuhrijetu od istiza u bilahari ismijavanje i izrugivanje drugih nema sumnje da je to također jedan od ružnih od ružnih od ružnih stvari koje utiču negativno na tvrdoću srca. Sljedeća stvar jeste el kibut wa i'džabu bi nefsi wa zuh, zuhu. Sljedeća stvar jeste oholost. Oholost i samoveličavanje. Da čovjek se divi samome sebi. Uradi neko dobro dijelo, pa onda ga stane gledati i mjerkati sa lijeve iz desne strane, i diviti se samome sebi kako je on to dobro sve uradio. Sljedeća stvar jeste kesretu dahiki wal mizahi wal lehvi wal lejb pretirano smijanje i šala i igranje i gubljenje vremena. Nema sumnje da ove stvari utiču loše na srce Jer ako se čovjek ne uposli sa hajrom, da će ga šeitan uposliti sa šerom. Sljedeća stvar jeste al hiktu, el hasedu, al bagda'u. Sljedeća stvar jeste, znači, oholo, ovaj zavidnost i mržnja prema drugim, vatenafusu fil hijazeti dunja, u ahutamija. I natjecanje u sticanju dunjaluka i dunjalučkih stvari i njenih ukrasa. Sljedeća stvar jeste الغضب وسوء الظن بالآخرين وضيق صدر بهم srđba i loše mišljenje o drugima i uskog, uskogrudost. Nažalost, to je ponovo jedna od čestih pojava kod ljudi. Često puta, iako je dobar insan, samo ako se od njega vidi neko ružno dijelo, odmah se mu se to uzima, a sva njegova dobra dijela koja je učinio, poništavaju se. I prvo, ako čujemo za nekoga čovjeka neki hajr, odmah imamo često puta loše mišljenje o njemu i skeptiči smo pa, prema njegovoj prema njegovoj dobroti. Sljedeća stvar jeste el buhlu wa shuhu wa qabdu al yadi an al infaq fi majalat al khair. Tvrdičluk i skrtost i stisnuta ruka kad je u pitanju kad je u pitanju dijeljenje imetka u onome u čemu je hajr. Sljedeća stvar jeste el gafletu an zikri Allahi azze wa džele wa šukrihi wa senai alaihi. Nemarnost po pitanju spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala i zahvale i hvaljenja Allaha subhanahu wa ta'ala. I čovjek kad učini neki hajr, treba se zahvaliti Allahu subhanahu wa ta'ala zato što mu je što mu je omogućio da učini taj hajr. A na kraju krajeva treba se zahvaliti i na tom samom na samoj zahvali. Sljedeća stvar التهاون في أداء الصلاة وعدم الاحترام مواقيتها واركانها وواجباتها وسننها olahko svaćanje obavljanja namaza i nepoštovanje njene uh, vrijednosti namaza, ruknova namaza, vađiba i sunena. Znači obavljanje namaza nemarno. Terku salati il džema'a na adem il uzna. Ovo je stvar od koje je ponovo malo ko sačuvan, a to je ostavljanje namaza u džematu bezrazložno. Nažalost, takvih je jako puno i onda se zapitaju šta je sa našim džematima, što su slabi, što neštima, što sve skripi, a nema ga, nema ga u džematu osim rijetko kad. Sljedeća stvar ponovo vezana za namaz jeste ademul hušu'i fisala. Nemanje skrušenosti u namazu. Nemanje bogobojaznosti u namazu. Nemanje straha od, od Allaha subhanahu wa ta'ala u namazu. I znamo svi kako nam je stanje. O tome svak može sebi, sebi da priča. Sljedeća stvar jeste Adamu tevaru i fišu buhat. Nečuvanje od sumnjivih stvari. Nečuvanje od sumnjivih stvari. Kaže vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam Al halalu bejinun, wa haramu bejinun, wa bejnehuma umurun mutešabihat. Halal je jasan i haram je jasan, između njih su sumnjive stvari. Pa onda Allah, poslanik sallallahu alaihi wasallam, upoređuje, upoređuje one koji približavaju se ovim sumnjivim stvarima kao čovjeka koji čuva u blizini tuđeg, tuđeg, e, tuđeg imanja, u blizini tuđeg međaša. I koliko god on čuvao svoj hajvan, da ne pređu na drugu stranu, često puta se desi pagaj, pa ne može ih sačuvati i tako nanese štetu komši i svome. A u ovom slučaju čovjek nanosi štetu samome sebe, sebi, odnosno svome srcu. Sljedeća stvar jeste al džezru, wal tišul, wal ađele. Očajanje očajanje, očajanje i požurivanje stvari. Jedni padnu u očaj i kažu nikaka hajda kod nas nema, šta mi možemo učiniti, mi smo malobrojni, kafiri su jaki, imaju oružje i onda padnu u očaj pa ih vidiš i ono što mogu raditi oni propuštaju i ne rade. A na drugu stranu vidimo ljude hoće hoće na, odmah na početku svoje dave da vide rezultate. Hoće odmah na početku prihvatanja Islama da imaju sljedbenika ko što su imali vjerovjesnici, neki veliki. I nema sumnje da je to sve pogrešno. Da rezultat braćo slijedi tek na kraju puta. Gdje god kreneš da ideš, cilj ti je tek na kraju puta. Ne može cilj biti na sredini, na sredini puta. Sljedeća stvar jeste kesretul muđaleset il agnija i min ehli dunja. Puno sjedenja sa bogatašima čija su srca vezana za dunjaluk. I nema sumnje ako se sa tim bogatašima sjedi da se sigurno tu neće mnogo spominjati Allah subhanahu wa ta'ala i džene, džehennemska kazna i džennemske blagodati nego će se spominjati telefoni, spominjaće se kuće, spominjaće se žene, auta i ove, ovo svjetski ukrasi. I sve to utiče, utiče na, na tvrdoću srca. Sljedeća stvar jeste sema'ul gina wal musika. Slušanje muzika, muzike i pjesme. Često puta, braća, čuvaju same sebe od slušanja muzike. Da direktno pusti kasetu na kojoj je neka pjevačica ili pjevač. Međutim, kroz različite filmove, kroz različite emisije, oni sami učestvuju u tome i time nema sumnje da njihovo srce postaje sve kruće i tvrđe, dok ne budu posle možda Allah zna jednog dana i slušali bez ikakvih problema i sustezanja. Sljedeća stvar vezana za ovu prethodnu jeste tedi'iul evokati fi mutaba'ati l'kanavat. Gubljenje vremena u gubljenje vremena u, u gledanju različitih programa televizijskih, a bogame i kompjuterskih i posjećivanje preveliko interneta bez ikakve, bez ikakve koriste. <coughs> Sljedeća 31. stvar jeste fi التساهل في ولاء والبراء ولهكو svaćanje الولاء والبراء ljubavi prema vjernika pre, prema vjernicima i mržnje prema kafirima sljedeća stvar jeste التعمد fi terki ترك سنة ونوافل namjeno izostavljanje suneta i dobrovoljnih, dobrovoljnih stvari. Jer kada se iz, iz, iz, izostavljaju uneti i ove stvari koje su mustahab, poslije će nam biti teže i farzove da, da, da obavljamo. Jer rekli smo, svako dobro dijelo povlači za sobom drugo dobro dijelo. I čovjek kada čini sunete, lako će mu biti učiniti i farzove. Međutim, onaj ko ne čini sunete, njemu će biti teški i fardovi da ih izvrši. Sljedeća stvar jeste ihlaful va'di wa hijanetul ahd. Neispunjavanje obećanja i kršenje ugovora. Neispunjavanje obećanja i kršenje ugovora. Sljedeća stvar ketretul kelami bi gajri zikrila. Mnogo govora na kome se ne spominje Allah subhanahu wa ta'ala. Mnogo govora u kome se ne spominje Allah subhanahu wa ta'ala. 35. stvara jeste uopštena, a to je ta'atu šeitani wa atba'ihi, pokoravanje šeitanu i njegovim sljedbenicima i samim tim čovjek postane njihov postane njihov sljedbenik i njihov saučesnik ittiba'u lehava wa nefsil emareti bisu slijedjenje prohtjeva i nefsa koji naređuje loše koji naređuje loše sljedeća stvar jeste et tešebuhu bi a'da ilahi kafirin. Poistovjećivanje sa Allahovim neprijateljima kafirima. Bilo to da je vjećivanje u oblačenju ili u obhođenju ili u vjeri ili u drugim, u drugim stvarima. Sa njima se ne smije, oni se ne smiju oponašati i ne smije se vjernik dozvoliti sebi da bude sličan njima. i ako pogledamo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem izrekao je puno hadisa koji imaju za cilj da ljude odvoje od od oponašanja kafira i, njimo, i slijedjenju njih. الجرأة على محارم الله عز وجل والتساهل في إتيان الذنوب مع اعتماد على عفو والمغفرة وسعة رحم رحمة kaže sljedeća stvar jeste uh, olahko svaćanje Allahovih zabrana i prilaženje nepokornosti i grijesima sa ubjeđenjem da je Allahu subhanahu wa ta'ala oprost blizu i da je njegova milost sveobuhvatna. Čovjek Allahovoj milosti i Allahovom oprostu može se nadati može se nadati ukoliko se čuva harama i ukoliko se čuva grijeha. Međutim, prilaziti olahko grijesima i raditi a poslije se nadati a poslije se nadati u Allahovu milost i njegovu magfire, to od toga nema velike fajde. Nego onaj ko olahko prilazi grijesima, treba se čuvati Allahove kazne i treba razmišljati o Allahovoj kazni. Sljedeća stvar jeste el džehlu bi umori dunja u din. Neznanje po pitanju vjere i dunjaluka. Ljudi ne znaju, niti poznaju vjeru, a još manje poznaju dunjaluk. Kad bi spoznali dunjaluk, vidjeli bi koliko je on bezvjedan i da od njega nema plaho koristi. Osim ono što je u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Četrdeset i druga stvar jeste ittiba'u šehevati vemu nebetu se bili ehli li'ifab. Slijedjenje strasti i izbjegavanje puta oni koji su četni. 43. stvar jeste al-gilva wal-fadadetu fi ta'amuli ma'la ahirin. Žestina i okrutnost kad je u pitanju obhođenje sa drugima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala za svoga poslanika وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَدُّ مِنْ حَوْلِكَ A da si ti bio grub i ohol, oni bi se razbježali od tebe. Ako hoćemo nekoga ako hoćemo nekoga da ubijedimo u istinu, da ubijedimo u islam, moramo biti prema njemu blagi i mehki. i samim tu je tim i naše srce će postati vlago i meko. I ovo, braćo, ne treba pomiješati sa elvela valbera, sa odvicanjem i mržnjom prema kjafirima. Ovo su dvije različite stvari i mogu se naći u isto, u isto vrijeme kod jednog čovjeka. Četrdesetčetvrta stvar jeste el-gdišu vel-hida'u lil-muslimin wa ifsadu dhati bejnihim Varanje varanje muslimana i sijanje smutnje među njima sijanje smutnje među braćom muslimanima. I u tome nema, znamo sami hajra, i to nikako neće pomoći našem srcu. Sljedeća 45. stvar jeste قراءة الكتب والقصص والأشعار والصحف التي تدعو إلى الإلحاد والكفر čitanje knjiga i priča i poezije i e, novina koja pozivaju u nevjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala i ateizam. 46. stvar jeste istihane tu bi sa gair. Nepridavanje, nepridavanje pažnje malim grijesima da čovjek lahko odrađuje male grijehe i onda će lakše poslije i upasti u velike. Sljedeća stvar jeste el bu'du anil Kur'ani qira'atan wa hifzan wa tadabburan wa amalan wa tahkiman. Udaljenost od Kur'ana, od njegovog čitanja, njegovog učenja, razmišljanja o njemu rađenja po njemu i suđenja pred njim. Nema sumnje da su ovo sve stvari koje otupe srce. A najbolja je stvar za povraćanje mehkoće srca, najbolja stvar za povećavanje imana jeste upravo učenje Allahove subhanahu wa ta'ala knjige i njegovog subhanahu wa ta'ala savršenog govora. Četrdeset sedma stvar jeste البعد عما يوجب رقة القلب من ذكر الموت وزيارة القبور والتذكر البرزخ والحزاء السابق والجنة والنار وغير ذلك udaljavanje od onoga što smekšava srce. To jeste da se ne sjeća, da se ne podsjeća na smrt, da se ne da se ne zjarete kabrovi, da se ne razmišlja o berzahu, zagrobnom životu, hisabu polaganju računa pred Allahom subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu o džennetu, džehennemu i drugim, drugim stvarima 49. stvar a ne zna se braću koja je gora od koje jeste ukukul vali dejni wa qadijatul arham wa izaul džiran nepokornost nepokornost roditeljima o, kidanje rodbinskih veza kidanje rodbinskih veza i uznemiravanje uznemiravanje komšija ne zna se koja je stvar od koje je žešća i gora 50. stvar jeste vugdu ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mržnja prema ashabima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i 51. zadnja stvar jeste ترك الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونصح للمسلمين ostavljanje naređivanja na dobro i odraćanja od zla i savjetovanja muslimana. Jer čovjek kada vidi druge kako čine ružna dijela i kako ostavljaju dobra dijela, a on to ne spriječava, nema sumnje da to njemu otvrdi srce i da on poslije ni samo ne može shvatiti šta je dobro a šta je loša. I sve ove stvari, braćo, koje sam spomenuo, sve ove braći, stvari koje sam spomenuo, su veliki grijesi. I utiču na tvrdoću srca. I o svakoj ovoj stvari mogao bi se zaseban ders održati. O svakoj ovoj stvari mogle bi se čak možda i knjige napisati ali zadovoljćemo se sa ovim što je bilo, što sam spomenuo ukratko, moleći Allah subhanahu wa ta'ala da nas obskrbi dijelima koja će smekšati naše srce i da sačuva nas od dijela koja će otvrditi naše srce. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji će plakati od straha od Allaha subhanahu wa ta'ala koje će Allah subhanahu wa ta'ala staviti u svoj hlad kad ne bude drugog hlada osim njegovog. A na kraju saopštit ću vam jednu lijepu vijest. Večeras ovde u Ehlisuneskom mešćidu u Luksemburgu jedan brat je izgovorio šehadet i prihvatio se Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Allahu akbar. Prihvatio se Allahove subhanahu wa ta'ala vjere i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ga učrosti i da ga učini od najbolje naše braće. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za slušanje i za strpljivost. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uvede u dženec i dženecke bašće. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti naše grijehe. Subhanik Allahumma bihamdik, ashtadun la ilaha ila ant, stagfiruke, wa atubu أتراهم سبوا أتراهم سبوا لحيته كم سال الدمع كم سال الدمع كم سال الدمع بها بدمي وكأن بقايا صفات بجميل صفات بجميل صفات في ذات في قلب زاك في قلب زاك في قلب زاك في كرمي فصلاة تسرى فصلاة تترى فصلاة تترى وسلام